Marina Beretz eh, biolin joilea, ez dakit aipatu behar dugunez eh, zure ibilbidea, piskat luksian <laughs> ditaike, eskuin eskerri bon, azken talde aipatuko dugu, edo ofizialki arizida uh, eh, Bayonako orkestran, nola, izendatzen duzio zek? Orkestre regional Bayon Kotebazk, voilà. hori da. Bada, sumit urte hor zirela, baina azken urte untan, zer da, gradozik egiten da, pasatzen zidarik uh, eh, biolin joile solista horretarat? Eh, bai, ez da ahont lan berdina. Gero, gradori pasatzeko, lehiak eta bat pasatzen duzu, beraz, eh, bon, ara, prestatzen zira, eta zinez uh, nahi duzu hori bilakatu, beraz, zuk duzu hautatzen, hori zaitia. Eta hor, uh, bai, mm, grado gorago bat da, eta lana aski, mm, bai, lalean karraskan ari naiz bai. <laughs> Zobat denboraz, behar duzu, jo, uh, zure tresna, egunean, egin eh, uh, bat uh, eh, atxikitzeko? Hori, dependez, eta mm, nik urtsuak emaiten ditut ere, beraz, aurrak bat ditut ratxalde guzietan, eta aste azkenetan egun guzian eta beraz ezin dut lan egin uh, beraz bai saiatzen naiz, bederen bi ordu egunero aritzea hori uh, atxikitzeko zerbait, <laughs> eta gero uh, bai konzertuak prestatzeko edo lehiaketak edo lako gauzak askoz gehiago ari naiz, hola, saiatzen naiz, uh, ikaslean artean eta ara. Zuk, behituzu beste proiektu batzu ere ondoan, ez zira bakarrik orkestra ontan? Mm, bai, zenta, bon, hori beraz erakasle eh, naiz ere, eta e, gero irukote bat ere badut e, eh, biolintxelo batekin eta pianista batekin, eta gero beste talde bat ere osatzen ari naiz beste musikarikin. Behar ezkoa da ez, ez egoitea bakarrik e, registro batean edo? Ba, niretzat bai, gero beste batzuek mm, aski dute, kurtsuekin edo edo orkestrarekin, bon, giada, nik lan hainitz dela, baina bon, nik maite dut uh, jende hainitzekin uh, aritzea. Gaurko musikan ere ari naiz, bon, azken diska hor grabatu nuena da xutiken diska. Eta maite dut ere olako jendeekin aritzea, zenta be, energia desberdina da. Gisa guziz gauza berriak ikasten dituzu, edo beti ari zira hobetzen, haiekin ere. Mhm. Obetzeko, entzuten dituzu hainiz gauza desberdin ere? Bai, bai. Uh, bon, jadanik musika klasikoan harri eh, uh, naiz beti, beti, beti entzuten gauza berriak, gauza zaharrak eta eta interpretazio berriak, eh, ara, beti uh, kuriosua naiz, beraz, hori biziki maite dut. Adibide bat, hola, eldu balima zauzu Adibide bat, hola, eldu bururat? Zdakit, uh, eh, beha entzuten dut eh, Monteverdiren musika, entzuten aldut eh, Stravinskiren musika, Barber, Shostakovich, Ravel, Mozart, Beethoven, Schubert, denak, bai, bai. Hor klasiko registroan zida? Bai. Eta gero, uh, bo adibidez hor autoan, Willis Drummonden diska berria dut. Ez da biolinik? ez da biolinik, alta hortaz ametxe egin dut, ametxe egin dut uh, musika batean biolina sartu zutela, eta, bon, behar bada egon batez, ez dakit. Hala, huilizeko kentzote mali Marina Beretsek, ikus dezake biolin zati batzu sartzen alita izkeda ere? Bai, zergatik ez. Egan nahi du, alaike guk dugun irudia hor biolina klasikoan, euh, pasatzen aldela denetan, eh, musika mota estilo euh, desberdinetan baiatzen da. Bai, eta hori ikusten dugu egunero, eh, irratian, musika guzietan sartzen da, bai, ba, tresna ederena da. <laughs> Zu nola maite minduzi da tresna hortaz? Uh, bon, nik tipi eh, biolinista izan nahi nuen, Eta hori xur zen nire buruan. Eh, uste dut eta hori bete jaiten dut, baina eh, ertzainaken eh, aitormena kantuarekin ah. hortaz mainte mindu nintzen bai. Ah, bai. bakizu moldaketa hori berezian uh, laukotearekin, eh, zagutzen kantu hori. Ez da jok uh, ba, ba, ba, baina eta hori oino beti uh, dut eta eta beti bai. Ari nahi sortaz maite bai. Eh, Mito bat hautsi behar dira zuz, entzun izan dut eta norbaiteko ara egin zautan zati hori etzela ongi eh, egina, biolinak eta etzilela ongi akordatuak? Ah, bada, eh, mementu txiki bat, ez dela, bon, ahunt, ah, alfa, ala, ez da bikain mikaina, baina ez ez, biziki hona da, vertu hori, biziki hona da, bai. Ados, bon, berriziteko zure ibilbide hortara, tortean hor sartu zira biolin joile solista bezala, e, orkestran, presio bat gehiago senditzen da, nahi ala ez ez, hor eh, taulen gainen zirelarik? Eh, bai, seur, Eta nik beti mm, biziki untsa egin nahi dut, <laughs> beraz presio bat eh, badut horrekin eta eh, ere be, bai batzutan uh, biluzik gira, eh, baditugu batzu jotzeko bakarrik, eta hor, be, bai, voilà, untsa egin behar da. Zoin publiko horbiltzen da, zoin konzertuetarat? Eh, be, denetarik badira, eh? bon, zaharrak, gazteak, aurrak, uh, eh, elduak, eh, ara, eta musika klasikoa maite duten jendea, hori seur, eta batzutan kurios batzu ere, eta uh, gure helburua da pixka bat uh, jende berria jinaraztea erakusteko musika klasikoa ez dela bakarrik uh, elitaren zategina, eta ez dela hain uh, zaila entzuteko, nik eh, hori uh, badakit, ez, eh, eta <laughs> nire bizia da. Baina, uh, ara, jakin zazue denen zategina dela eta zatozte plazer bat zenta... Zinez, gainera hor uh, mm, konzertu hori, programazioa uh, zinez uh, berezia da, ez da komplikatua, xur naiz denek beren uh, gustoa dutela. Bai. Mileskar konzertu konzertuan? Mil esker zuri eta alaster